Kopienas Šemenef raidījums jaunais ceļš. Labvakar, mīļie rādījumi arī Latviju klausītāji! Pēc bagātīgi pavadītas un dieva svētībām piepildītas vasaras, es nešaubos, ka arī jums atsākuma kopienas šemenef veidotos raidījumus, sekojot kopienas kalendāram. Tos, kā ierasts, varēs dzirdēt katra mēneša trešajā svētdienā, 20.00 un klausīties arī atkārtojumos Radījumā arī Latvija arhīvā. Raidījums tapis pateicoties arī tavam atbalstam. Šodien jums ir fantastiska iespēja dzirdēt par jauniešu festivālu, kas notiek Francijā, Otkombas abatijā kuru organizē kopiena Šemenev jau kopš 1993. gada. Uz šo festivālu katru gadu dodas simtiem jaunieši un arī jaunieši no Latvijas. Festivāla nosaukums ir Welcome to Paradise. Kāpēc ir tieši šāds nosaukums? Protams, pirmoreiz ierodoties, mums šķiet, ka mēs esam pārņemti ar dabas skaistumu Alpu kalni, dziļākais ezers Francijā, svaigais gaiss, zilās debesis, smaidošie cilvēki. Uz brīdi tiešām var likties, ka mēs esam nokļuvuši paradīzē. Bet svarīgākais ir tas, ka šis laiks ir īpašs jauniešiem ar to, ka tas ir laiks, kurā viņi var apstāties, būt kopā ar Jēzu, atdzīvināt savu ticību, uzdot svarīgus jautājumus piedzīvot kaut ko ļoti svarīgu attiecībās ar Dievu, ar sevi un cilvēkiem sev blakus. Bet par to vislabāk jums pastāstīs paši jaunieši. Tāpēc klausīsimies, ko viņi ir piedzīvojuši, redzējuši un sapratuši. Welcome to Paradise! Festivāls, kas maina dzīvi. Es gan gaidīju, gan negribēju šo braucienu. Gaidīju, jo zināju, ka būs skaisti, Pēc bildēm un video jau nojautu, ka Otkombas abatija ir skaista vieta, un tur noteikti ir arī forši cilvēki. Tomēr negribēju, jo zināju, ka nebūs viegli. Būs daudz izaicinājumu un pārbaudījumu. Bet noteikti būs arī dievtums. Tieši tas, kā pēdējā laikā man trūka visvairāk. Tāpēc nolēmu pārvarēt sevi un doties šajā piedzīvojumā. Festivāla sākums bija izaicinošs, jo notika daudz dažādu iekšēju cīņu. Bija grūti pierast pie jaunā ritma kārtības, bija grūti, kamēr izzinātu komsabatīvu tās teritoriju, noteikumus un ikdienas gaitas. Bija grūti, kamēr pārvarēju sevi un savu egoismu. Bet ar Dievu viss ir iespējams, jo tieši Viņš visu izmaina. Pirmais notikums, kas sāka mani mainīt, bija pirmdienas vakara slavēšana baznīcā. Tas bija tik skaisti. Kad visi kopā slavējām dievu ar dziesmām sveču gaismā, tad sajūtu lielu mieru un piepildījumu. Nākamā vakara aizlūkšana atbrīvoja mani no iekšējām sāpēm, šaubām, neziņas, kas ik brīdi pārņēma manu prātu. Un trešdienas vakara kristības svētajā garā izmainīja mani. Tās piepildīja manu sirdi, dziedināja to, deva cerību un spēku iet tālāk, norādot manas dzīves turpmāko virzienu. Tas bija kaut kas tik skaists un neiedomājams. Pirms tam nebiju dzirdējusi par šādām kristībām, tāpēc esmu neizsakām pateicīga festivāla organizatoriem par to, ka viņi deva iespēju mums piedzīvot kristības svētajā garā. Protams, arī festivāla noslēguma vakara balīdz bija forša. Tik jauki bija iepazīties ar cilvēkiem no visas pasaules, iepazīties ar Šemenefa kopienas locekļiem, iegūt jaunus draugus, iepazīt to, kas ir prieks un patiesa brīvība. Brīvība no ikdienas važām, ikdienas grūtumiem un pārdzīvojumiem. Brīvība, kad jūties tik labi apkārtējo vidū, jo zini, ka visi esat vienoti Dievā caur Svēto garu. Otkomas abatija ir tik skaista, Tajā apkārt ir brīnišķīgi kalni un ainavas, un ezera ūdens ir tik silts un dzidrs. Man ir tāds prieks, ka mums sanāca katru dienu peldēties lielākajā Francijas ezerā, izbraukt ar kuģīti un kanoja laivu pa šo zilgan zidru ezeru, uzkāpt kalnā un ieraudzīt abaties krāšņumu arī no augšas, piedalīties kopīgās sporta spēlēs, katru dienu slavēt Dievu, lūgties, piedalīties svētajās misēs un lekcijās. Paldies ikvienam, kas šo sapni par paradīzi īstenoja realitātē, jo Otkomas abatie patiešām ir paradīze zemes virsū. Te viss ir iespējams, un vēl vairāk. Terēze. Mani sauc Baigs, un šīs ir manas atmiņas par skaisto festivālu Francijā. Braucot uz Otkumbu, mūsu busiņu šoferītis Jānis izteicās, ka kādu no mums sagaida ļoti īpašs laiks festivālā, un tāds arī notika. Katra diena bija piesātināta ar notikumiem un iespējām. Mēs piedalījāmies dažādu veidu lūgšanās, svētajās misēs, klausījāmies lekcijas un aktīvi pavadījām laiku kāpjot kalnos, peldoties un laivojot skaistajā ezerā. Viens no spožākajiem notikumiem bija svētā gara vakars, kad bija iespēja teikt jā dievam un saņemt svētā gara svētību un dāvanas. Patiesībā visi mūsu busiņa jaunieši piedalījās Svētā Gara kristībās, kas piepildīja Jāņa vārdus. Manuprāt, šis festivāls pārsteidz gan mūs, gan mēs pārsteidzām festivālu. Tā kā mēs bijām otra lielākā grupa, nekur neiztika bez latviešiem. Mēs bijām it visur un visi zināja par mums. Jau pirmajā dienā atklāšanas pasākumā liecības sniedza Matilda, bet vēlāk vakarā visa latviešu grupa iekroja deju grīdu un uzgriez kārtīgi ballīti. Bija ļoti patīkami runāties ar citu valstu pārstāvjiem un stāstīt viņiem par Latviju, bet vēl patīkamāk bija klausīties viņu izbrīnā par latviešu grupu un mūsu deksmu šajā braucienā. Šis brauciens ļāva izprast un reflektēt daudzas lietas par manu dzīvi, par to, kas ir vajadzīgs, lai dzīvotu mierā ar sevi un ar savu ticību. Gribu pateikt lielu paldies visai festivāla komandai, it īpaši latviešu grupiņai un tās kalpotājiem. Jūs patiešām ļāvāt dzīvot paradīzē uz zemes virsmas. Mani sauc Elīna, es esmu no Rīgas, un par braucienu uz Franciju es sapņoju un domāju jau daudzus gadus. Par pašu festivālu jau biju uzzinājusi nu, kādus pāris gadus pirms man bija pat 18, un ilgi gaidīju to brīdi, lai izmantotu iespējas pasākumu aizbraukt. Taču katru gadu sanāca, ka priekšā bija kāds šķērslis, kas to neļāva. Un šobrīd man ir 24 gadi, un es esmu ārkārtīgi priecīga, ka Dievs man šogad bija visu sakārtojis, lai beidzot uz festivālu tiktu. Otkampā es biju, esmu bijusi vairākas reizītes, taču uz pašu festivālu biju pirmo. Un katru reizi, atgriežoties, mani pārņem tāds prieks par dieva radību, jo skati, kuri pavaras, ir vienkārši neticami un vārdos neaprakstāmi. Uh, brauciens uz festivālu bija divas ar pus dienas garš kopā ar latviešu komandu, un uh, braucām ar četriem busiņiem. Uh, pirms logošanas Francijā pa šīm dienām paspējām sapazīties un sadraudzēties, un visa latviešu komanda bija burvīga. Atklāti sakot, nekad neesmu braukusi uz pasākumu ar tik sirsnīgiem un atsaucīgiem cilvēkiem. Tas braucienam iedeva vēl lielāku vērtību. Un, uh, mūsu komandas saliedētība noteikti bija viena no manām pērlēm, jo bez šiem cilvēkiem es nebūtu spējusi izdzīvot to pašu pieredzi. Uh, festivālā bija burvīga atmosfēra, redzot jauniešu no visas pasaules, kur ir tik dedzīgi savā ticībā. Uh, tas iedvesmo, protams, un dod stiprinājumu. Un, uh, jā, esmu ļoti pateicīga Dievam par šo iespēju. Esmu Erlīna no Madonas Katoļu draugs. Šis ceļojums uz Welcome to Paradise Festival tiešām bija svētā gara dāvana. Sākot ar spontāno pieteikšanos, uz beidzamo vietu, nezinot, ko sagaidīt no festivāla, un beidzot ar kristībām svētajā garā, kas mani ļoti dziļi aizkustināja. Festivālā visi bija tik draudzīgi, un ja skolā vai citos pasākumos vienmēr licies, ka kāds skatās uz tevi noraidoši vai nosodoši, tad šeit šī sajūta nebija klātesoša. Kristības svētajā garā notika 4. festivāla dienā – un jutos ļoti nogurusi, jo iepriekšējā naktī nebiju izgulējusies, jo devāmies piecos no rīta augšā uz kalnu, lai redzētu saulriet. Kā arī atkombā visu laiku bija ļoti karsts, ap 28 līdz 36 grādiem. No sākuma nemaz negribēju doties uz pasākumu. Iejot teltī, bija tik ļoti skaļa mūzika, un mana sociālā baterija jau bija beigusies. Ļoti ilgojos pēc mājām, un negribējos vairs neko citu, Tad sāka līt lietas, un atcerējos, ka mana telts bija atstāta vaļā. Viss bija tik šausmīgi slikti, taču domāju, ka sliktāk nevar būt, un man jāpaliek pie jēzus. Iekšēji cīnījos ar savām domām pret priesteru vārdiem. Tomēr es izlēmu palikt un doties pie jēzus. No svētā gara lūdza ticību, lai varētu uzticēties jēzum un nolikt visas savas raizes pie dieva. Kad visi lūdzās par, pār mani, jutos ļoti silti un sāka smaržot stipri pēc mājām, un jutos nomierināta un kad kristības svētajā garā beidzot beidzās, viena no māsām, kas bija lūgusies pār manīm, sacīja: Tavas mājas tagad ir pie Jēzus sirds. Tas mani ļoti aizkustināja, jo nevienam nebiju stāstījusi par savu vēlēšanos doties mājās. Tajā brīdī es tiešām jutos mājās, svētā gara klātbūtnē. Taču tā nebija vienīgā lieta, kas notika ar mani festivālā, un bija tik daudz dieva sūtītu lūgšanu un sarunu, kas ļoti aizkustināja un palīdzēja ar jaunajiem jautājumiem, kas nāca man līdzi uz festivāla vai radās festivāla laikā. Pat ja dažreiz slavēšana bija franču valodā, arī tāda svētā gara klātbūtne bija sajūtama. Es ieraudzīju, cik man vēl daudz nav zināms un cik daudz vēl plašāk ir mūsu ticība, cik ļoti Dievs mīl visus mūs. Man tiešām šķiet, ka Dievs šo ceļojumu katram no klātesošajiem bija ieplānojis viņu ticības ceļā. Mani sauc Elīna, Un, tātad 26. jūlijā mēs devāmies uz Franciju ar 34 citiem jauniešiem, latviešiem. Un, jā, es devos pilnīgi viena, pati par sevi, bez drauga, draudzenēm. Vēlējos šo piedzīvojumu izdzīvot viena pati. Mm, šajā gadā Šajā vasaras sākumā es arī kristījos. 2. jūnijā bija mans kristības, tāpēc viss priekš manis ir ļoti jauns un pieteicos šajā festivālā, lai uh, uzzinātu vairāk par, savu, par katoļu ticību, par lūgšanām, par slavēšanu, visu to, kas vēl man bija nezināms. Bet uh, tieši pirms došanās uz festivālu saskāros ar veselības grūtībām, kuras man varētu traucēt brauciena laikā. Um, braucot uz satikšanās punktu, kad domas skraidīja par to, vai braukt vai nebraukt, es sapratu, nē, man obligāti ir jāmēģina, jābrauc. Tāpēc sāku lūgties Dievu, lai Viņš man stiprina un palīdz ceļu laikā. Un jau pirmajos soļos dodoties ceļā, es jūtu, ka dodos kopā ar viņu, ar Dievu. Festivāla un brauciena laikā es iepazinos ar slavēšanu, tātad praktizēju regulāras lūkšanas, veicu savu pirmo grēksaudu pēc kristībām, iepazinu tik daudz dažādu cilvēku, bet sarunājoties vai vien esot klāt šiem cilvēkiem, es sapratu, kāda ir tik silta un mīlestības pilna sajūta ar ikvienu, jo mūs visus vienā mūsu Dievs, kurš mūs tiešām mīl. Viens no skaistākajiem mirkļiem festivāla laikā man bija, kad lūdzos Jēzum viņa žēlsirdību un mīlestību dienas sākumā dienas vidū es jau saņēmu tik skaistas liecības no viņa par viņa mīlestību. Sākot jau ar sarunām ar pilnīgi svešiem cilvēkiem un sadzirdot viņu dzīves ceļā līdzīgas sāpes, <clears throat> un ka viņi tieši tāpat kā es ir gājuši smagu un vientulības pilnu ceļu līdz patiesai un pilnīgai mīlestībai pie Jēzus, kā arī pastaigoties ar draugiem nejauši uzgājām lūkšanas vietu, Uh, kur atradās lūkšanas kastītē trīs veidi latviešu valodā tulkot lūkšanas teksti, kas bija pavisam jocīgi, jo viss šajā festivālā bija angļu valodā vai franču valodā. Un, um, Pieejot, es paņēmu vienu lapu no kaudzītes, kur nosaukums uh, bija Mācis Terēzes garīgais testaments. Es jūtu, ka man jāņem tieši šī lūkšana, jo pamanīju Terēzes vārdu. Terēze ir meitene, ar kuru ceļu laikā izveidojās, manuprāt, patiesa draudzība. Uh, Un tā tad es izlasīju šo tekstu, un es biju šokā, cik skaista mīlestības pilna bija šie vārdi. Man patiesi likās, ka Dievs man vadīja pie, te, pie šī teksta, lai es saņemtu patiesu apstiprinājumu viņa mīlestībai. Šī ir tikai maza daļa, daļa no visa, ko es ieguvu šajā pasākumā. Katru dienu bija kā apgaismība kādā jautājumā, kurš bija manī sēdējis un gaidījis atbildību un esmu visdziļāko pateicību parādā mūsu mīļajiem šoferīšiem, kur mūs veda šajā piedzīvojumā un burtiski, gan burtiski, gan garīgi. In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, my lighthouse, shining in the darkness. I will follow. to show Es esmu ļoti pateicīga Dievam, ka biju kristiešu festivālā Welcome to Paradise, kas ir brīnišķīgi iespēja, lai būtu kopā ar Dievu un izjustu viņa klātbūtni gan kristīgajās programmās, gan baudot varenos dabas skatus, peldoties ezerā un piedaloties aktivitātēs. Festivāla programma bija ļoti labi izveidota, lai piesaistītu jauniešus – Jāpiemin brīnišķīgā latviešu kompānija, kas bija kopā un atbalstīja festivāla laikā, un to padarīja vēl jaukāku. Prātā, protams, paliks Kavako vakari, kur visi jaunieši rēja kārtīgi izdejoties un labi pavadīt laiku kopā. Šajā ceļojumā es vēlējos tuvināties dievam, un pa ceļam bija brīnišķīgi cilvēki, piedzīvojumi, jauki mirkļi, emocijas, daba un mācības. Un es esmu pateicīga Dievam par to. Es arī sapratu, ka viss dzīvē saliksies ar Dieva ziņu, kā tam jābūt, un šis ceļojums ir pierādījums tam. Festivāla nosaukums Welcome to Paradise atbilst patiesībai. Mani sauc Terēza Jurka, man ir 18 gadi un es nāku no Valmieras, bet šobrīd ar ģimeni dzīvoju Norvēģijā un šovasar es biju lieliskā piedzīvojumā Francijā Otkombā. Es kopienas pasākumā biju pirmo reizi. Braucot uz Otkombu, es nezināju, ko sagaidīt. Es biju arī ļoti satraukusies par to, vai es ietīšos starp jauniešiem, vai jutīšos iederīga, bet tiklīdz es 26. jūlijā rītā ieraudzīju dzeltenos busiņus ar tik daudz smaidīgām sejām, man ienāca miers, un es zināju, ka viss būs kārtībā, un tā arī bija. Šī bija lieliskākā komanda, ar ko es eh, varēju pavadīt kopā divas brīnišķīgas nedēļas. Es pavadīju arī lielisku laiku ceļā uz Otkombu, jo busiņā, kurā braucu, bija tik superīga kompānija un atmosfēra. Mēs klausījāmies mūziku, slavējām, patiesi slavējām, un es patiešām sajūtos kā vienā lielā ģimenē. Diena, kad nonācām Otkombā, Francijā, bija brīnišķīga. Tas skaistums, miers, cilvēku labestība un dieva mīlestība vienviet, tas bija kaut kas neaizmirstams un brīnišķīgs. Man ļoti ir palikušas atmiņā slavēšanas. Es nekad vēl nebiju bijusi uz tik spēcīgām un patiesām slavēšanām. Ļoti bieži slavējot bija tāda sajūta, ka caur mani un pār mani skrien mazas tirpiņas, un es sajūtu ļoti spēcīgu dievu klātbūtni starp mums visiem un it īpaši mani. Šajā nedēļas laikā, ko pavadīju Otkombā, es iepazinos ar Dievu vēl tuvāk, caur daudziem dažādiem veidiem, kas man likās ļoti unikāli un interesanti. Es sajūtu Dievu gan caur misēm, gan caur cilvēkiem, gan caur slavēšanām, gan caur lūgšanām un aizlūgumiem, kas bija tik brīnišķīgi. Taču pirmās trīs dienas es tā pa īstam neizjūtu Dievu klātbūtni tuvu sev. Tas nāca tikai vēlāk, Es jutos arī nedaudz vainīgi sevī, jo citi bija tik priecīgi, laimīgi, slavēja Dievu, kamēr es domāju, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Dienā, kad notiks svētā gara kristības, eh, tās dienas vakarā es patiešām sajūtu svētā gara klātbūtni. Pirms šīm kristībām es vēl nebiju gatava spērt tik svarīgu soli manā dzīvē, taču dienas laikā viss mainījās, un es sāku domāt, ka tomēr varbūt man tas ir jāizdara. Un es ļoti ilgi nevarēju izlemt, tāpēc es raugoties uz debesīm, lūdzu Dievam pēc zīmēm. Es parasti tā nekad nedaru un nebiju darījusi, bet es biju tik nedroša par šo lēmumu, ka es tvēros pēc viņa, debesu tēva, mana labākā drauga, pēc dieva palīdzības. Taču es eh, biju tik sašutusi par to, ka es tomēr neredzu nevienu zīmi. Es tik ļoti to centos saredzēt, tik vienā lietiņā un vietiņā šīs zīmes, bet es to vienkārši nevarēju. Tad es ieraudzīju māsu Arnitu, um, slavēšanas vakarā pirms svētā gara kristībām. Es piegāju pie viņas un lūdzu pēc padomu, un viņa man vienkārši uzdeva pavisam e, vienkāršu jautājumu: Vai tu mīli Jēzu? Un es no sākuma apstulbu, bet es zināju atbildi, protams, ka es mīlu Jēzu. Tajā dienā es arī tiku svētā gara kristīte. Man apkārt bija tik jauki un brīnišķīgi cilvēki, kur bija ar mani kopā šajā svarīgajā brīdī. Tas siltums no viņu rokām un viņu vārdi. Tas bija kaut kas brīnišķīgs. Uh, Man asaras bīra un es jutos tik apjukusi. Pēc šīm kristībām daudzi jaunieši, kur izdarīja šo pašu izvēli, stāstīja, ka viņi izjūt ļoti vienreizējas un brīnumainas sajūtas. Taču ar mani tā nebija, un tas bija kā viens solīts atpakaļ, un es atkal jutos vainīga pie tā, ka es kaut ko daru nepareizi, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Māsa Arnīta atgādināja man par nakti baznīcā, kur varēja pieteikties konkrētos laikos un doties lasīt Bībeli. Kad es piegāju pie tāfeles rakstīt savu vārdu, bija palicis tikai viens laiks - 4.15 naktī. Tas mani apmulsināja, jo nepavisam neesmu rīta cilvēks, taču es ierakstīju savu vārdu šajā vienīgajā brīvajā laikā, kaut vai nezināju, vai atnākšu. Taču, kad es pamodos 3.50, es zināju, ka man tur ir jābūt. Tā bija tik brīnišķīga nakts, tik daudz skaistu zvaigžņu debesīs un tāds miers. Kad biju jau baznīcā un lasīju Bībeli, tie bija tieši tie vārdi, kas man bija jādzird tajā brīdī, jo es vēl joprojām jūtos vainīga par to, ka neizjūtu tuvāku saikni ar Dievu pat pēc svētā gara kristībām. Ceļā uz telti no baznīcas bija tik klusa naktis, un debesis bija pilnas ar tik spožām zvaigznēm, un es izdomāju nedaudz palūkoties uz tām. Es sēdēju un skatījos debesīs kādas piecas minūtes, un tad jau cēlos, grasījos iet uz telts pusi, tik līdz es izjūtu sajūtu, kad kāds mani pavalka aiz rokas atpakaļ, un es paskatījos de uz debesīm otru reizi, un mani pārņēma liels šoks, jo no visām miljardu miljardiem zvaigžņu es tajā brīdī redzēju tikai trīs zvaigznes un spožu mēnesi. Šīs zvaigznes bija izvietotas trīsstūrī. Viena bija vispožākā, un pārējās divas bija mazliet blāvākas. Un mani pārņēma tajā brīdī dziļš miers, to pat ar vārdiem ir grūti paskaidrot. Un šīs trīs zvaigznes man bija kā simbols, kā trīsvienības simbols - Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Sveiki! Mani sauc Estera Džaina un esmu no Valkas. Dodoties uz festivālu Welcome to Paradise, domāju, ka šis būs ļoti jauks brauciens. Cerēju, ka satikšu jaunus cilvēkus, bet man nebija nekādas tādas īpašas ekspektācijas par šo braucienu. Tad, sākoties festivālam, izbaudīju gandrīz visu. Biju gan lekcijās, baudīju skaistos dabas skatus, peldējos ezerā, piedalījos sportiskās aktivitātēs, taču pirmajās divās dienās man bija sajūta, ka neesmu īsti pabijusi kopā ar Dievu. Pirmdienas vakarā biju izvēlējusies doties uz vakara pasākumu Pilgunskura, taču pirms tam iegāju abatijā, Pirmais jau man bija pārsteigums, cik pati abatī ir ļoti, ļoti skaista. Un tajā brīdī tur vēl bija saliktas lampiņas, svecītes par godu slavēšanas vakaram. Un ieraugot šo visu, sapratu, ka nevēlos doties uz vakara pasākumu pilgunskura, bet gan palikt uz slavēšanas vakaru. Tā nu arī izdarīju, un pati slavēšana bija tiešām, tiešām skaista emocionāla. Um, un visa festivāla laikā tā bija arī pirmā reize, kad sajūtu tādu uh, tiešu svētā gara pieskārienu. Un uh, šis vakars bija tiešām ļoti skaists. Nākamajā dienā bija izlīguma vakars, uh, kur bija dažādas izvēles, iespējas, ko var darīt. Un es izvēlējos doties pie grēksūdzes. Tā bija emocionāla. Pēc tam arī uzrakstīju vēstuli. Es gan to nenosūtīju, taču nebija tā, ka mana sirsniņa tagad būtu brīva un uh, viss būtu kārtībā. Man tāda sajūta nebija, taču jutos jau labāk. Un tad nākamajā dienā bija svētā gara vakars, uh, kur ļoti gribēju saņemt svētā gara kristību, taču es nejūtos tam īsti gatava. Pirms tam grupiņās pa trīs bija aizlūkšana, kur mēs lūdzāmies un par mums lūdzās. Un, un, un aizlūdzot par mani, vīrietis redzēja attēlu ar kaķeni, kurā ir nostiepta gumija ar akmeni, taču tā vēl nav palaista. Līdzīga sajūta bija arī manā sirdī izlīguma vakarā es biju centusies no šī akmens pilnībā atbrīvoties, taču sapratu, ka cilvēcīgi vienai man tas nav pa spēkam. Tad es eh, sirsnīgi lūdzos, taču es tik un tā nejūtos gatava pieņemt šo svētā gara kristību, bet uh, to pieņēmu. Pēc tam, pēc šīs svētā gara kristības, man sajūtas uzreiz nebija īsti nekādas. Nu, es nevarētu teikt, ka kaut kas ļoti bija, būtu mainījies. Bet pēc tam, pašā vakarā, pēc pusnakts, devos uz telti un redzēju, ka abatijai durvis ir atvērtas. Un iegāju iekšā. Man gribējās pabūt tādā klusumā, mierā, divatā ar Dievu. Tad arī nokrita ceļos, sāku lūgties, sāku lūgt svēto garu, un sapratu, ka šis akmens ir kaut kur tālu, tālu prom. Tas ar kaķeni ir aizlidojis. Un uh, tajā brīdī manī iestājās tāds iekšējs miers, tas ir īstenībā vārdiem neaprakstāms. Tas, ko izjūtu, tā bija vienkārši fantastiska sajūta. Es jutos tik piepildīta, es jutos tik mīlēta, tik brīva. Uh, es tiešām novēlu katram kaut ko tādu piedzīvot, Un tajā brīdī arī es laikam pirmo reizi sapratu, kā svētais gars tiešām darbojas un ka viņš ir mūsu vidū un uh, ka nav nekur tālu, cik ļoti es mīlēta. Es sajūtos tik iederīga, mīlēta un es beidzot sajūtu svētā gara klātbūtni. Šī bija zīme, kuru es dievam lūdzu, tikai viņš man to uzdāvināja brīdī, kas viņam likās vispiemērotākais. Tajā vakarā es arī sapratu to, ka nevienmēr mēs saņemam atbildes brīžos, kad mēs pēc tām lūdzam. Nevienmēr mēs saņemam atbildes, kad mēs tās visvairāk gaidām, jo Dievam ir savs plāns priekš katra no mums un savs veids, kādos Viņš uz ikvienu no mums runā. Dievs zina vispiemērotākos brīžus, un viņam ir kontrole pār ikvienu un ik visu šajā pasaulē. Dievam rūpam mēs ik viens. Un pēc šīs svētības, ko es biju saņēmusi, Es devos uz telti piepildīta un ar tik lielu mieru sirdī un ar vislielāko dāvanu, ko es esmu saņēmusi, ar dieva tuvību, ar to, ka es viņu sajūtu tik cieši sev klāt. Šis laiks Otkombā bija ļoti svētīgs, un es iepazinos ar daudz jauniem cilvēkiem, dzirdēju viņu stāstus. Es arī biju pārsteigta par to, ka es nebiju vienīgā, kur sākumā nejūta tik liela tuvība ar Dievu un bija tādā kā apjukumā taču tās ir lietas, ar ko cilvēki parasti nedalās. Mana lielākā kļūda bija domāt, ka es pie kaut kā esmu vainīga. Mēs katrs esam atšķirīgi, un mums katram ir savs visbrīnišķīgākais stāsts, kā Dievs uz mums, ik, no ikviena no mums runā. Es arī pavadīju brīnišķīgu laiku pie ezera un brīvā laika aktivitātēs. Visas mazās lietiņas veidoja visu kopumu, un es nemainītu it neko pret šo pieredzi, jo tas bija kaut kas fantastisks. Ja man būtu jāapraksta Otkomba ar dažiem vārdiem, tie noteikti būtu Otkomba miera osta. Es arī no visas sirds sajūtu tās rūpes, es tur jutos tik apčubināta, īpaša un svarīga. Viss bija tik labi saplānots, un mums visu vienmēr izstāstīja līdz pēdējiem sīkumiņiem. Es esmu tik priecīga, ka man bija iespēja tur būt. Es esmu arī ļoti pateicīga mūsu šoferīšiem un atbildīgajiem, kuri radīja šo brīnišķīgo ģimeniskumu sajūtu un bija kā mūsu mammas un tēta šajā ceļā jo tās rūpes, ko es sajūtu no viņiem, tas bija kaut kas tik īsts, neviltots un brīnišķīgs. Es esmu tik dievam pateicīga, ka viņš dāvāja man iespēju tur būt, ka viņš, man ir, ka viņš bija ielicis to savos plānos priekš manis. Paldies ikvienam, kas bija ar mani, un es vēlos iedrošināt visus, kas vēlas doties uz Otkombu vai vispār uz kādu kristīgu nometni vai pasākumu. Nebaidieties, jo bailes ir vienas no vissvarīgākajiem ļaunā gara ieročiem. Uzticies Dievam, tavam radītājam, jo vien viņam ir brīnišķīgs plāns priekš tevis. Vajag tikai ļauties un lekt iekšā visneparastākajos notikumos, jo Dievam ir kontrole pār visu, ko es arī piedzīvoju ikdienas. Mēs esam Dieva bērni, es esmu Dieva meita. Un mums vajag paļauties uz mūsu radītāju, jo, jo neviens mūs nepazīst tik labi kā viņš. Āmen! Let's go. One, two, hey. nobeigumā intervija, kuru varat arī lasīt Liepājas diecējas avīzē Nāc ar Elsu Mariju no Liepājas. Kā tu nokļuvi Otkombas festivālā? Saņēmu aicinājumu no Antras Jakovļevas palīdzēt kopienas Šemnef organizētajā Kānes vasaras sesijā pieskatīt bērnus. Tur es arī iepazinos ar um, meiteni Esteri, kura arī bija uh, ap manu vecumu kalpošanā pie bērniem, kamēr viņu vecāki piedalījās nodarbībās. Kādu dienu mēs pie pusdienu galda satikām Blažēju un Katrīnu Redus, kur dzīvo kopienas mājā Liepājā, un viņi pastāstīja par šo festivālu Welcome to Paradise Francijā un teica, ka ir vēl trīs brīvas vietas šim braucienam. Mēs bijām interesēti, bet mēs vēl gribējām padomāt un parunāt ar vecākiem, apsvērt arī nu, finansiālās iespējas. Bet nākamajā dienā, kad mēs atpūtāmies, atkal satikām Katrīnu. Nu, Un viņa teica, ka ir palikušas divas brīvas vietas, nu, kā domāts tieši mums. Un mēs <laughs> nevarējām atturēties no vēlmes doties uz Franciju un vēl uz paradīzi, tādēļ mēs pieregistrējāmies. Un pēdējā kānas dienā bija noslēguma tā tāds aplis, kurā katrs dalībnieks un kalpotājs dalījās ar iegūtajām garīgajām pērlēm. Un tur pēkšņi uzzinājām, ka visi kānas vasaras sesijas dalībnieki ir mums abām saziedojuši tik daudz līdzekļu, uh, lai mēs varētu nokļūt un piedalīties Hotkomas festivālā. Kāda bija sajūta brīdī, kad to uzzināja? Biju ļoti aizkustināta un pārsteigta. Arī esterei acis bija pilnas saviņojuma asarām. Tas bija, tas bija ļoti īpašs brīdis mums abām. Arī mani kānes laikā atgadījās vēl, vēl viens brīnums ceļā ar bērniem. Uz viņu radošo nodarbību vietu man saplīsa uh, viena sandale, kas tobrīd bija mani, nu, manas vienīgās sandales. Un pēdējā dienā bērni saņēma dāvanas, kas bija sūtītas no Vācijas un saliktas kurpju kastītēs, līdzīgi kā mēs no Latvijas sūtam dažreiz Ziemassvētkos. Un dāvana bija tik daudz, ka iznāca arī mums kalpotājiem. Un manā kastē iekšā bija nu, tieši jauns sandals, kas man precīzi derēja. Parasti nu, tādās dāvana kastēs liek dažādas sīkumus, bet neapausnes bija ļoti jocīgi. Ko teica tavi vecāki, kad izstāstīja par došanos uz Franciju? Biju izbrīnīta, ka viņi bija mierīgi, necēla pilnīgi nekādas pretenzijas, nekādu paniku, un man vēl bija palikušas piecas dienas, lai sagatavotos ceļam. Kāds bija ceļš? Mēs braucām ar četriem bonibusiem. Grūtākais ceļā bija karstums, jo kondicionieri strādāja tikai daļēji, bet mums bija ļoti jauks šofrīts. Pa ceļām mēs eh, nakšņojām Polijā un vēl vienu nakti Šveicē kopienas šemenef mājā. Tur dušas un toaletes telpas tika remontētas, tāpēc nebija gaismas. Mums bija interesanti. Mums bija uh, jāmazgājās ar telefonu lukturīšiem. Ceļš no Šveices uz Franciju bija ļoti, ļoti skaists. Ar līkumiem, dabas skaistumu un pat ūdens kritumu. Kādā vietā notika festivāls? Neko par šo vietu pirms tam es nebiju dzirdējusi, un tie, kas kaut ko zināja, speciāli neko nestāstīja, lai saglabātu tādu pārsteigumu momentu. Un tā arī bija ļoti neierasta lieta. Bija tā, ka gandrīz visu laiku bija jākāpj kalnā, augšā un lejā. Un mēs dzīvojam teltīs. Apkārt apgabals abatijai bija buržēta ezers, kas bija ļoti, ļoti dziļs un zils. Tas ir lielākais, viens no lielākajiem Francijas ezeriem. Un tur bija ļoti forši peldēt. Kā noritēja festivāls Welcome to Paradise? Kopā tur aizvadījām piecas dienas, un bija labi, ka tad, kad tika runāts Francija, mēs var, franciski, mēs varējām klausīties tulkojumu. Un tur vienlaicīgi notika arī dažādas darbnīcas, no kurām varējām izvēlēties to, kas vairāk interesēja. Bija pieejams arī dažādas sportiskas aktivitātes un tā tālāk. Un uh, es kādu dienu izvēlējos kalnā kāpšanu, un mēs nonācām uh, vietā, no kuras pavērs ļoti skaists skats uz apkārtni, un tur lejā arī varēja redzēt ezeru. Un tad vienu rītu mēs visa Latvijas grupa nolēmām piecelties piecos no rīta un tur doties, lai sagaidītu saulēktu. Un mums pat viens mācītājs tam rītam bija sagatavojis speciāls rīta pārdomas, kas mums tika nolasīts augšā kalnā, un tas bija, tas bija ļoti svētīgi. Varējām braukt arī ar kājaku laiviņām pa ezeru, kas arī bija ļoti forši. Kādas tēmas tika apskatītas lekcijās? Lekcijas bija par ikdienas tēmām, bet ar tādu kristīgu skatījumu. Piemēram, pirmajā dienā piedalījāmies lekcijā, kā piepildīt savus mērķus. Tur mums deva arī konkrētus padomus, kā tos sasniegt, un eh, viens labs padoms bija savus nodomus kādam izstāstīt, jo tad apmēram 75% no tiem, kas tā rīkojas savu mērķu, arī sasniedz, bet tie, kas tikai pieraksta to plānoto, sasniedz apmēram 35%. Mums bija arī iespēja iet priekšā un izstāstīt citiem savus mērķus, un es to izmantoju arī. Katru dienu mēs varējām klausīties arī dažādas liecības, piedalīties svētajā misē un uh, mīsas laikā. Un, uh, mīsas laikā arī cilvēki liecināja par dievu darbu savā dzīvē. Notika arī aizlūkšanas par dziedināšanu, tur mēs piesaucām svēto gāru, un tad, ja kādam bija kādas fiziskas sāpes, arī aizlūdzām, tā arī bija tāda praktiska pieredze. Kādi ir tavi spilgtākie iespaidi? Mans pilns iespējas bija svētā gara kristība, kas pats par sevi ir tāda iespēja tā kā, apzināties kristības un iesprāšanas sakramentā, saņemt to, cik es sapratu. Un tajā varēja piedalīties uh, tie, kuri paši gribēja. Un mēs tikām satelīta grupās, kur katram bija apkārt cilvēki, kas aizlūdza, un tā bija ļoti personīga dieva pieredze. Notika arī Izlīkšanas vakars, kurā bija trīs dažādas iespējas saņemt grēku sūdzes, sakramentoties uz aizlūgšanu vai rakstīt kādam vēstuli. Un es aizgāju pie grēku sūdzes un aizlūgšanu, un vēlāk arī mani vēl uzrunāja krustaceļš, kas notika dabā ar piecām stacijām. Un katrā apstāšanās vietā bija kāds cilvēks, kas dalījās ar savu liecību par savu dzīvi. Uh, Un arī vienā stācijā bija tāds interesants uzdevums, kurā uz lielas plāksnes ar baltu krāsu bija uzrakstīts svētā gara dāvans, un mums bija ar lupatu, kas tika iemērta melnā krāsā. Mums bija jāiesmērē tas viss uzrakstītais, un tas simboliski attēloja to, kā grēks sabojā skaisto, kas ir mūsos, un kad uh, visi vārdi bija aizmērēti, kāds Zēns ar sarkanas krāsas flakoniņu pār visam uzīmēja sarkanu krustu, un tas ļoti atstāja tādu vizuālu spilgt iespaidu uz mani un noteikti iespiedās atmiņā. Pēc tam mēs arī mazgājām rokas, kas bija tā kā zīme tam, ka grēki mums tiek piedoti, ja mēs to izvēlamies. Un jā, tā krāsa nemaz tik viegli nenāca nost. Un priekšpēdējā dienā klausījāmies arī lekciju par to, kā mēs vargojam bailēm, neusticībai, nepiedošanai un tam līdzīgi. Un eh, tika izmantots tāds salīdzinājums, ka šīs lietas ir kā karaļi, kam mēs maksājam nodokli pirms mēs dodamies pie Jēzus. Mēs arī saņēmām lapiņas, kur uzrakstīt eh, savus karaļus, un pēc tam eh, mēs tās ielikām arī lādē, kas tika aizslēgta. Pēc tam mēs devāmies uz abatiju, kur lādes atslēgas turētājs no augsta torņa, un viņš arī bija viens no šoferīšiem. Uh, un viņš iemeta to atslēgu ezerā, lai neviens nevarētu atslēgt. Tas bija ļoti iespaidīgi. Un, kad atgriezāmies lielajā teltī, tur arī mūs sagaidīja cilvēki, kur bija izveidojuši tādus kā vārtus, kuriem mēs gājām cauri, saņemot svētību un aizlūgšanu. Man patika tas, ka festivālā bija gan garīgas, gan ikdienas lietas, un tas, tā nebija, tās nebija savstarpēji atdalītas. Vai ir vēl kāda pērli, ko paņēmi līdzi no Francijas? Jā, kādu vakaru, kad uh, varēja izvēlēties braukt ar kuģīti, piedalīties dievu slavēšanā vai mācīties dejot. Abas ar Esteri mēs izvēlējāmies slavēšanu un ieradās. Mēs <laughs> ieradāmies nedaudz par ātru, Bet redzējām, cik rūpīgi organizatori centās visu sagatavot, un ar uh, kādu centību tika veidotas svecīšu vārdi, kā mūziķi izmēģināja dziesmas, un, un kā tur visu sagatavoja. Tam. Tas viss tika darīts ar tik lielu mīlestību, un nevis tāpēc, lai tikai būtu vienkārši, bet, bet uh, tiešām no sirds, un tas man aizkustināja. Ko šis brauciens kopumā tev deva? Domāju, ka noteikti tas ļoti nostiprina man ticību tam, ka Dievs darbojas un rūpēs arī šodien un tieši tagad ne tikai um, Bībelē rakstītajā, iepazinos arī ar Šemnefu kopienu un citiem jauniešiem, arī no citām konfesijām. Paldies Katrīnai, visiem jauniešiem, avīzē nāc, organizatoriem un raidījumu vadītājiem. Paldies, ka klausījāties, bijāt kopā ar mums. Tiekamies atkal pēc mēneša šajā pašā laikā. Dievs ir labs.